Jean-Pierre gaihun. Bai, gaihun. Gaur bilka bat izan duk ordin PLUI, haen esplikatzeko 2008a bostetik goiti eh, plantan ezarik izan den behita. Bon, jadanik eh, azken bi eh, jamanik izan duk ba, lan bat ez? Mm, bai, bai, nahi baduk hoi ordin PLUI plantan ez behadiak hoi bo, statiek altatzen uh, bo, luak behar zian, Eh, pe lui hoi plantan ezai uh, eh, untsala uh, eh, Euskal Herri Osuan, baina abon, uh, handiegi beit eta uh, lujalde dezberdin apaitia, uh, estatiek derogazio note mandik, uh, lujalde bakotxek egin dezen behalde, uh, pe lui hoi presta dezen. Eta hiko ordin sibi usu bat jage, eta masai herrik uh, uh, barnetukek plan lokal di urbanizme hortan, eta uh, ordin hortzen, horren antzen egituko dira badik deja abi urte, bai. Oinor, euh, diagnostika eginik duzie, zer elkitzen da diagnostika hortaik ez diagusen bakiak ipatuko, mena? Bo, diagnostika hortaik, bo, mm, pentsu dira jentek batakien, uh, bataki, eh? jente kopurioa beti behar dela, uh, uh, laban eh, txaltik uh, galtzen aiela eta uh, pliki gutxiago dela labantxa mendian, eh, eta um, aki iho duke, eta gio, bo, usaten eh, badako lako tresna baten patatzeko badako non beste estudio egiteko, hori ba, diagnostik agrikola, diagnostik peizaje, diagnostik patrimonial, eta honan beste, eta hori koia eta bon, ez, ez, ez, dakigunik ez diagu jakin nahi badako, duk uh, behar ziak partitu, estudio horretaik ikusteko gukze proje politiko nahi gunin gebelin ezai. Ze projet egin euh, nahi duzi, hortaik partitu behitzide, eta surtout euh, helbu suma itez ezari euh, dututzi? Bai, bai, nahi baduk gu partitu gutuk uh, diagnostiko egitaik uh, boi kustez, uh, mone behesiz uh, uh, uh, beti eta nahi gini toki eman uh, azta alkaldu bat eta bakarrik den bezala, e, Malioski utekal badek eh, hau bat sortzen eta hiu jente e, eta hoi baina urte hunetan, eta hori nahi dek beti, beti jenteki apaltzen zuen dela, hori ginikek eta lehenik, lehen lehenik ebenko gaztik hemen begatu, eta beste eta bai aktifoetak eta egin den bezala, bai kuple gaztu eta historia, eta hor dinguik zailak gibon, e, eh, zenbaki bat eman diak gibena, e, eh, diribiat egon hartin, haute txoren hartin, eta e, hor e, mila bat jente berri nire jebazi, hamar ba, ha, ha, bat urtez hor, hamar hamar bost urtez, eta argaziteko idila e, hogei bat urten e, giden behar, behar populazio nila. Rokoki hori dik, mila bat uh, eh, gobehiak jo, sifri hori stipe hartu, uh, behatik hartu denen tako, apito, uh, nahi dukoi trajektoa bat, nahi dukoi helbi batuk, behen hastu granik uh, uh, behatzen eta sortzen hori eta hori eta helzen hori, <laughs> eta aminat di meikaren kamiatzia. Eh? Male behez izate bon, basabili madakiak egoera mm, gastuako dela, eta bon, behar dugu latsurutoki uh, eh, zerbait egin uh, eh, helbe hori zailagu, eta hortako behar dik uh, eh, jentere zebitzeko, uh, hebenko jentien alojatzeko eta jentere zebitzeko behar dik uh, alojamentu, eta alojamentu hori erbiz ordin uh, hunan beste lur behar dik jan, edo ez, uh, debetitzen dik nule egiten tian, hor uh, estatiek altatzen dik uh, Hoi dila hamar urtez eta kontsomate dutugun uh, luren emien erdia dugula behar hor, uh, eta hamar urtez uh, uh, apaltu, erdia baizik diago behar kontsomitu. Uh, uh nahi badak ehunet goiti ektara kontsomitu diago hor hamar urtez, eta hor din, manzago mehoita hamar uh, ektara aldin badiago kontsomatzeko, espaz naturelariko, erraiten jemezala. Eta nek laboantxa lur edo, edo oian dakita nidakitaze. Eh? zoa naturel horietaik, eta duk uh, ideia duk uh, bat uh, behar duk egule egin, nahi baita herrian eh, barne, behar duk egula danzifikazioan erraiten den bezala, uh, jente habo ezai uh, kariketan, eta ahabe zain guti alde kanpoti. Bai, hori ipatu gizan duk, euh, etxe individuala uh, euh, bortu edo uh, uh, soho puntan, ez duk habo uh, izanen horakoik? E, ez, ez, ez, oi, eman dezagun etxe bat uh, 2000 metrika hatun erditan ez duk habo posible. Berdikek eta uh, eh, optimizazioen bat uh, eh, atxuritoki behiak plantan Uh, eh, ipatzen dukie, uh, unan beste ojema dektar gaiten dukie. Uh, gu uh, lau, uh, moiena duk lau, lau alajumente hektarala, uh, jari hamar eta ah, hamar ez goitigan. Eta hori nanek gentia, fenetxiak, arratinka arratinkatu, ez ziak behar bat deuze, Deus jo asmatzen eh lehen lehen herri kolegin zutian eh oi badiko eta ham man eh 1960 ta kaitsina de kashi niemand vila eta residence pavillonnaire hoik niot hatzen eh lehenago jendik haikata mi zutian eh eta uste tortak bat na regine eta eta beste beste modela bat ara ara ara planta nesai Ou il a commé même sous 8 centres ça que bétonnat CI eh by Mugatu qui ça nous pas du coefficient et va tes cachevin vercodique les gens sont ez qui va l'imaduti et euh, c'est là ils sous même qui gari qu'est-ce pas l'imaduti il eta a dik se bouché lui car est à Egiteko mania egin teknikalaiek eta esplikatu die, eh? nahi dik lehenik eh, karikan batuk eh, erraiten batuk parzela hutseli bat, eh, nune errezoako batutuk, bena bon, jabiek zutu saltzar eta hola, bementuun, bena holako terren hoi behatiak lehenik bete, etxe huts dienak hoike lehenik ara alojamentu edo saltzeko edo alokatzeko arresai, arrezai, Gaik lan badela animala egiteko jotan, eh? ba, ikusiak bat zela lauen ez goitik eh, lozuma eh, bakan eta hoi lehen lehenik hoik batiak ilantu, eta gio hoiko ginen duen eh, karrikan ikusteko zuin eh, emutan halden eh, eh, egongia jaikitzen, eta gio egiazki gaizako beten duen, odin dukek alde kanpun eta mini bat errien alde kanpotik, bat egoitzen eh, parzela zumaik konstruktibe zartia. Lozeman bakan laue hune randu kalaik, tutsak etxe huts ez bate jabilik. Hoiduk, hoiduk, hoiduk, etxe hutsak, eta go, baduk, uh, baduk, bo, intzeak, uh, zemaki bat krizukia, bat jatzo ez goiti bazela, baina bon, herrik altso etxeko hoiki, eta uh, gio, ahri hoi gutuk lauen uh, eta lauen eta hoita hama enustez, eta zenta batuk sumait uh, fiskeitatik, karititzak uh, lozeman bakan, ez dute bate hala, eta horiko noiko batiak garrikusi eta haigutuk eh, lan horren egiten. zonagia zonazia definituko duzi ebe halaxe, eh, zuin izan dien aktivitate zonik, zuin laboan txentako eta zuin uh, uh, jaikitzeko edo etxien jaikitzeko, uh, jenter uh, aportazionik ekartan haldutie hoi duke e, e, edo egiten haldutie hor? Ah, bai, bai, jentek haldi uh, uh, ben pentsatzeko manea bo espikatu jai nula, nula ben, galtuak edo hola helazten uh, erri elkargoala, uh, bat oa bai, internetez edo, edo bat dukeke herriko etxetan e eh, libru eskabaten una bituki izarte ben, ben galtua edo ben, eh, ben edo estoia, eh. eta hoi, eta bilkio publiko hori katako egiten dutia gure, jentiek aminet eh, eh, benganatu behar beti esede hori, zen eta eh, hori jazki lan importanta duk egiteko, hori eta bi urte diago hori uh, finkatzeko, uh, boskatu gabe, eta bai bai jentek behar di eh, ahrenkuatu zentzal, ikusteko fekseen nahi dien, edo ez dien nahi, eh, bai, <laughs> hori zaten habeita, eta eh, teko hoiko kontutan hartu izanen tuk edo ez, e, hoi politiko ki gio dinaitu jo tegi Eta gio, hola, eskomotxo betetik hartu zikotiak, haute txiek, eta hoi deia duk patikatzi herrikal, hale, unameste beste eh, parcela e, eh, herri bakotxuk kendezen, eh, men e, developamentu baten padau kendezen, hoi e, onartil akor jarri gutuk, eta haute ez duk problemak gio nun eta nula, hoi onik usteko duk. Oina, ondoko bilkua publiko bat egine nusie jadanik? Bai, ordin uh, unan egiteko bano haute hartin, eta hoi, uh, eh, ezagun ebendek hamar bat hilabeten bihuen edo hola ikiniak beste bilka bat, ikusteko zahen egiten gien, eta zer gien, eta gio hau dela bat dukek uh, eh, eh, nahi bat ekstiloa pausutiko diak hoi dagin Ez haute mena dagin urtin abentien edo hola, eta gio dukek uh, eh, person publika sozieto eko eh, beharteko tia ikusteko ze pentsatzen ingon proxet ez da hola eta gio hek bai bere manen duen ordien eh, bat dukek uh, portea konesanzak nahi baita uh, ankete publik bat dukek eta sentek berri zahalduki gaiten hoi untxadeko hoi iztukuntxa uh, eta halako eh? hala eskidela wano uh, joianke gaizak eginek hasten guteko eh? gio badik bi urte hau Baina hori emiki-emiki hagiutuko gituk uh, eh, gehaut eta sehekiago heltzen parzeleta hotz, eta hori heltuko gila izan, jentek beharko dira egan oben petratzeko baina. Gizaut ez dut bestia. Eskerik hantz. Bai hi.